mēs atkal esam sanākuši kopā. Un mēs meklēsim tā kungu vaigu. Pagodināsim Jēzu Kristu. Es gribu iesākt ar raksturvietu no Jēkabas vēstules 4. nodaļas, no 7. līdz 10. pantam. Tad nu padodieties dievam, stājieties pretī vēlnam, un viņš bēgs no jums. Tojieties dievam, tad viņš tuvosies jums. Šķīsiet rokas grēcinieki un skaidrojiet šaubīgie sirdis, Esiet nelaimīgi un vainojiet, un raudiet jūsu smieklē, to pārvērsti vaidos un jūsu priekšā skumjās. Zemjojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Vienkārši tagad mēs pēc kāda laika slavēsim to kungu un dziedāsim, bet pirms tam aicināt jūs visus tādu izmeklēt savu sirds, un ja ir kāds lietas, kāds grēks, tad vienkārši to nolikt Dievu priekšā. Ja ir kaut kāds šaubas, tur sekot Dievam un vēl kaut kā vēl kaut kur, vēl kaut kā, tad vienkārši izvēlēties sekot tikai dievam, jo viņš ir tā vērts, un tad viņš, tad viņš mūs paaugstinās. Tad mūsu dzīves būs auglīgs, tad mēs dzīvosim viņam par godu. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par šo milzīgo žēlstību, kur Tu mums esi parādījis, ka Tu esi Devs savu dēlu, kungs, ka mums ir, viņā mums ir glābšana ka tu esi mums darījis par saviem bērniem. Paldies, Dievs, par to. Paldies par tavu žēlstību, Dievs. Un es lūdzu, Jēzus Kristus vārdā, ja ir kāds lietas mūsu dzīvēs, ka tu uzrātās, Dievs, un ka mēs tās varam nolikt, Dievs, ka nekas nav starp mums un Tev, Dievs, ka mēs nešaubamies, Dievs, bet sekojam Tev, ka mēs darām Tavu prātu, Dievs. Lūdzu, sveitī mūs uz tā, kungs, un arī tagad, ka mēs lūgsim un slavēsim Tev, Dievs. Lūdz dari mūsu sirds patiesu, ka tas viss ir garā un patiesībā. Mēs pielūdzam Tev, Dievs, garā un patiesībā. Un mēs pagodinām Tev, Dievs, gan ar vārdiem, gan ar savu dzīvi, Dievs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Thank you. jāsaka kaimiņam, kas tev stāv blakus, ka Dievs ir labs. Ko viņš tā saka? Viņš saka vienmēr labs. <laughs> Dievs ir labs. Amen. Tu esi labs, tava žēlastībā paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žēlastībā good. bijis, my mēs esam Dievs. šeit starp mums ikdien. Es gribētu liecināt, pirms mēs dodamies pēdējās laišas dziesmā. Um, piekdien, var teikt jau ceturtdien vakarā, bet piekdien mums jaunākā meita Sofija saslim. Kaut kāds vīrus, laikam, plosās un un ļoti tāda niķīga un rauda un, un diezgan grūti Ilzē. Un, un piekdien vakarā Ilze saslim. Un uh, vakara pa dienu man visādi simptomi. Un uh, diezgan tā grūti palika mājās. <laughs> Visi vāji. Un uh, mēs vienkārši aizsūtīja īziņu tajā brīdī es aizsūtīju, lai mūsu draudz, lai kad mēs lūdzam. Mums ir tāda īziņa tīkls, kur mēs nosūtam, tad visai draudzē tiek pārsūtītas um, tās lūkšana vajadzības. Un uh, burtiski, burtiski, es jums varu pateikt, kāds 10 minūtes pēc tam, <laughs> pēc tās īziņas, ka viņas aizgāja, Sofijai pilnībā uh, pazuda iesnas. Nu, uh, Ilze, Ilzei pārgāja galva, Ilgs sāk justies labāk. Un uh, man tie simptomi, kas bija arī pazuda. Un uh, es vienkārši gribu liecināt, ka Dievs ir tas, kurš dziedina. Un, uh, tāpēc es gribu, ja mēs katrs viens paceļam savus acis uz Dievu šajā rītā, jo Viņš ir liels Dievs. Viņš ir varens Dievs, Viņš ir varens, lai glābt. Viņš ir varens, lai atbrīvot. Viņš ir varens, lai dziedinātu. Hallelujah to piedzīvināju no sirds ticībā Dievam. Dievs, Tu esi liels, daudz lielāks nekā šī vajadzība. Tu esi tik liels, Dievs, ka Tu dzirdi, ka Tu redzi vairāk, tālāk un dziļāk. Tu zini to, kas mums ir vajadzīgs. Un par spīti, lai tā vajadzība varbūt vēl ir un varbūt kliedz skaļiņas man, es mums dziedāšu Tev. Dievs, dziedi līdz cik liels mūsu Dievs, lai visi redz, cik liels, cik liels mūsu Dievs. Dzied to no sirds tiešām tam Dievs darbosies tavā dzīvē. Bet, pasaka viņam, tikai paļaujies. Tikai paļaujies uz Dievu. Amen. Labdien visiem, kas vēl nav redzēti. Man prieks ir būt atkal šeit kopā ar jums, un uh, arī šodien mēs iedziļināsimies Dievu vārdā un uh, klausīsimies uh, kas viņam ir sakāms. Eh, jo es ticu, ka mēs tādā paļaujībā arī atnācām šeit, lai dzirdētu, un eh, lai klausītos, un lai paklausītu Dieva vārnam, un tikai Dieva vārnam. Un eh, pirms mēs sākam arī es lūdzu, ka mēs kopā varam vienoties vēl lūkšanā tieši par šo, šo vārdu, ko mēs šodien klausīsimies, kopā lasīsim, pārdomāsim. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, par šo brīdi, kungs, kad mēs varam atvērt Tavu vārdu, kungs, atvērt to, kungs, kas ir patiesība, Dievs, kas ir nemainījies no laika gala, kungs, un līdz galam arī nemainīsies, Dievs. Paldies Tev, Debes Tēvs, ka Tu, kungs, visu, ko esi paredzējis, Tu to arī piepildīsi, kungs, viss, kas jau bija paredzēts, to es izdarījis, Dievs, un uh, mēs ticam, kungs, un mums uh, ir droši paļaujība, ka, kungs, viss, ko Tu esi teicis, tas arī būs Tēvs uz priekšu. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, ka mums ir dots dzirdēt, un, kungs, mēs lūdzam, ka mūsu ausis ir atvērts, ka, kungs, ka mūsu sirds ir gatavs, lai mēs satvertu to, kas nāk no Tevis. Debes Tēvs, un viss, kas ir no cilvēka, viss, kas būtu pielikts Tēvs, lai tas iet mums garām, kungs, lai tas nepaliek ne sirdīs, ne prātos, ne mūsu dzīvēs, kungs, bet lai tikai Tavs vārds, kungs, nešos augļus, kungs, un ir dzīvs. Jēzus Kristus vārdā, Tēvs, mēs to lūdzam. Amen. Um... Uh. Es gribu iesākt eh, šo dievkalpojumu ar tādu maz liecību, ka agrāk, agrāk es staigāju savā pārliecībā un savā ticībā, kas nebija nekādā veidā saistīta ar Dievu. Es staigāju bez Dieva, es dzīvoju bez Dieva, un tāda bija mana diena, tāda bija mana ikdiena, tāda bija mana darbi, un tāds es biju. Bet Dievam lapatika kādā brīdī ienāk manā dzīvē un man izglābt. Slavu Dievam! Kas varbūt labāks par to, kas ir lielāks brīnums par to, kad Dievs izglābj dvēseles un ka viņš lieto cilvēks pie tā. Slāv Dievam, nekas nav salīdzināms ar to. Ja mirušie celsies augšā, tas nav salīdzināms ar to, ka dvēseles tiek izglābts. Un kad grēku pulks tiek apklāts. Un kad viss gods un slāv tiek atdot Dievam vienīgi. Amen, piekrītat. Super. Nu, lūk, un tāda arī bija mana diena. Tāda bija mana dzīve. Un um, kopš tā brīža, kad es pieņēmu par sev glābēju, um, jau ir kāds laiciņš atpakaļ. Un uh, Un ziniet, Dievs vienmēr ir pagodinājis savu vārdu. Un Dievs vienmēr ir bijis uzticams. Lai kā, lai kā es dzīvoju un lai cik piesardzīgs es biju, un ziniet, es nācu pie Dieva ļoti tā skeptiski. Es nācu tā pamazām. Mana piedzimšana no augšu nenotika kā, kā tāds sprādziens. Es neskrēju uzreiz pie ielām un nesludināju evaņģēlī, bet es nācu pārdomājot, varbūt tas bija saistīts ar manu dzīvi līdz tam, uh, kad es tīri tā tehniski skatījos uz daudzām lietām, man tas vairāk saistīja. Un, un tāpēc es arī biju piesardzīgs un pamazām un pamazām ļāvu Dievam padarīt to, ko viņš vēlās īstenībā pie manis. Un šī, šī neusticēšanās un šī, šī dzīve tika mainīt un pārvērst. Un es ticu, ka tas ir bijis svētā gar darbs. Un, un šodien es varu teikt, ka ir brīnišķīgi dzīvot ticībā ir brīnišķīgi, kad mēs esam izdarījuši šo izvēli, mēs esam pieņēmuši Jēzus par savu glābēju, un mēs esam sākuši sekot viņam. Un skaisti taču ir dzīvo ticībā. Piekrītat, skaisti dzīvo ticībā. Vai viegli? <laughs> Nē. Notiek, ka nav. Notiek, ka nav. Ikdiena pasaule tā stājās pretī, un tas ir tikai, tam, tas tā ir vienkārši. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā, kurā Dievs ir ļoti tālu cilvēku sirdīs. Daudz. Bet, bet mums ir šodien, mums ir iespēja, mums ir iespēja uh, pašiem nākt viņu priekšā, mums ir iespēja pašiem uh, ļaut Dievam mainīt mūsu sirds un arī lietot, lai arī citi cilvēki vēl dzird šo labo vēstu un tiek glābti. Um, jo, kā jau minēju, mēs tiešām dzīvojot, mēs nepārtraukti nonākam konfliktā ar pasauli. Ja mūsu ticība ir dzīva, tad ik uz soļu pasauli nostājās mums pretī. Vienalga, kur tas būtu, mēs ieejam veikalā un tur ir tik daudz lietas, kas runā pret to, kāds ir Dieva prāts, kāda ir Dieva griba. Mēs ieslēdzam televizoru un tur tik daudz ir domas un filozofijas un, un viss, kas nostājas pret Dieva gribu, pret Dieva vārdu, kas ir patiesība. Un mēs atkal esam darbā un tur atkal ir, esam situācijās, kas vienkārši runā pret mūsu ticībai. Un ziniet, es ticu, esmu pārliecināts, ka tas ir svētais gars, kas mūsos ikvienā darbojās un ļauj saskatīt, ļauj saprast, uh, ka tas nav priekš mums, ka tā ir pasaule, kas runā uz mums, un tā ir pasaule, kas piedāvā savas lietas, un tā ir pasaule, kas vēlās, lai mēs līdzinātos viņiem. Bet līdz ar Kristu mēs esam jaunu radījumu. Līdz ar Kristu mēs esam piepildīti ar svēto garu, un viņš mums ļauj izšķirt, kas ir labs, kas ir pieņemams, kas ir vajadzīgs. Amen. Jo, ziniet, tā dzīvojot ticībā, eh, rodas tāda pārliecība, rodas tāda drošība. Pie, pie sevis es noteikti to varu teikt, un runājot ar cilvēkiem, eh, es esmu uh, priecīgs, ka es varu paļauties uz Dievu. Es esmu priecīgs, ka viņš tiešām man ir izglābs, jo to pārliecību, ko Dievs iedod, kad mēs ticam, to neviens nevar iz, iz, iz, tā, iz, izņemt ārā. Neviens mums nevar izšaubīt. Ziniet, var mainīties apstākļi, vai var mainīties vide, kur mēs esam, var mainīties dažādas lietas, bet to, ka Dievs mūs ir izglābis, to pārliecību, kas mūsu sirdīs ir un ar ko mēs dzīvojam, to nevarēs vairs atņemt. To nevar. Ja mēs tiešām esam atdevuši savus dzīves Dievam, to nevar izņemt ārā. Un tas ir tāds prieks, runājot ar brāļiem un māsām Kristu, tur viss kaut kas var būt. Bet, kad tu pajautā par viņu dzīves pamatu, tad tur ir tas kungs un, un tu zini, lai kas notikt, lai kas notikt, viņiem tas pamats netiek izšaubīts. Viņu pamats ir tas kungs, kas ir stiprā klīns, ja? mēs zinām, viņš nemainās, viņš ir patstāvīgs, viņš ir uzticams. Un tāds ir. Tāpēc ir skaisti, ir skaisti dzīvot ticībā. Tas dod tādu pārliecību, tas atbild uz tik daudz jautājumiem arī dzīvē svarīgiem. Un, um, un uh, ir svarīgi, ir svarīgi, ka mēs nākam. Ir svarīgi, ka mēs nākam atkal un atkal pie tā kunga. Un uh, arī šodienas šis bija tāds mans pārdoms par manu ticību, jo es tiešām vēlos, es vēlos piedzīvot Dievu, kāds viņš ir pilnībā. Es vēlos piedzīvot to, to Dievu, kādu mēs lasam viņa vārdā, par ko mēs runājam, uh, Viņš ir varens Dievs. Viņa iespējas ir neierobežotas pie ikviena no mums. Un tāpēc es tiešām ilgojos pēc tā, un es ticu arī, ka tas ir svētāk ar darbs, kurš dod mums šīs slāpes, meklēt viņu vajag, meklēt viņu tūmu, lasīt Dievu vārdu, nākt lūkšanās, redzēt tos darbus, ko Dievs ir sagatavojis, lai mēs tajos dzīvot. Es ilgojos pēc tādas ticības, kur būtu dzīva. Es ilgojos pēc tādas ticības, un uh, es ticu, ka Dievam tas patīk. Es ticu, ka Dievam tas patīk. Un Dievam tiešām, kā mēs esam dzirdējuši jau iepriekš kādās svetrinās, kad uh, tas, kas Dievu var pārsteigt, ir mūsu ticība. Mūsu ticība, mūsu paļauja, ka mēs tādā mērā spējam ticēt un paļauties uz viņu. Tas pat Dievu var pārsteigt, viņš to saka savā vārdā. Tā kā uh, ļausim Dievam būt pārsteigtam ar mūsu ticību un dzīvosim tajā visā pilnībā, kā viņš to raksta. Uh, Apastuļu darbi, pirmā nodaļa, astotais pants – stāv rakstīts, un jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums. Un būs man liecinieki, kā Jeruzalmē, tā Jūdejā, Samarijā un līdz pasaules galam. Es varbūt varētu palūkt Mārtiņu, vai tu varētu lūdzu atnākt šeit palīdzēt pie vārdiem, labi? Ja? Jo, iespējams, kādam nav līdz eh, Dieva vārds. Ja jums ir mājās, ņemiet līdzi. Ja jums ir mājās bībeli, ņemiet līdzi. Ja jums ir jaunā derība, arī ņemiet līdzi. Ja jums nav nekas no tā, pasakiet, mēs sagādāsim, lai mums būtu, jā, lai mums būtu ikdienā, kur lasīt, kur, kur iedzināties. Apsuļu darba, tātad pirmā nodaļa, astotais pāns, un šeit ir runa, jūs dabūsiet spēku, kad svētais garš būs nācis pār jums. Jo, kad esam piepildīti ar šo spēku, ar svēto garu, mūsos notiek šīs pārmaiņas, kas mums neļauj vairs palikt tur, kur mēs bijām. Piekritiet, tad, kad mūsos ienāk svētais gars, kad mēs piedzimstam no augšas, mēs nekad vairs nepaliekam tādi paši. Mūsos notiek tāda rosība, kaut kas nepārtraukti mūsos šis dzīvības avots sāk, sāk plūst un, un uh, mēs nevaram palikt tur, kur mēs esam. Mēs vairāk un vairāk atpazīsim tās lietas, kas mums pašiem uh, nepienāks, kas mums nav vajadzīgas, kas mums būtu jāmaina mūsu dzīvēs, lai mēs kļūtu līdzīgāk Kristum. Tā vienkārši notiek. Un, un tas process ir tāds nebeidzams. Tas process, šī svētapšana, es ticu, ir nebeidzama. Mēs uz to tiekam aicināti atkal un atkal. Mēs atkal un atkal lūdzam, lai svētais garš mums piepild un, un veido Kristus līdzībā. Un tā tas ir. Un tas nekad nebeidzās. Un kādā brīdī kādam ir vieglāk no kaut kā atteikties, kādam tas ir grūtāk, bet tas ir viņa darbs pie mums katra. Svētais gars, kad sāk rosīties, nekas nepaliek tāpat. Mēs nevarēsim nosēdēt tāpat. Taču Tesalonitiešiem vēstulē rakstīts neapslāpējiet garu. 5.19 rakstīts neapslāpējiet garu. Un šeit rodas viena tāda bīstamība, ka mums ir iespējams apslāpēt garu. Mums ir iespējams pieņemt Jēzus Kristu par savu glābēju. Mums ir iespējams saņemt svēto garu, sākt staigāt spēkā, taču pie nu, dažādiem apstākļiem, situācijām mēs eh, spējam, tas ir mūsu spēkos patiesībā neļaut svētam garam darboties ar mums. Lai ko viņš būtu paredzējis, lai ko Dievs būtu paredzējis, un kuru kādos darbos mums dzīvot, vai, vai kur staigāt, vai kā kalpot, mēs esam spējīgi apslāpēt šo garu un neļaut viņam darboties. Un iespējams, ka pat Dievam ar lupu jāmeklē mūsu ticības, dzīvās ticības darbi vai, vai mūsu ticība pat, bet tā nevajadzētu būt, ja? Mums nevajag apslāpēt garu. Mums ir jātop svētā gara pilniem, lai mēs piepildītu viņu gribu. Kurš no, jums, eh, kurš no mums neesam gandrīz vai saņēmuši kaut kādus zvanus ar piedāvājumiem par dažādām TV pakām un viskaut kādiem pakalpojumiem? Gandrīz katrs ir. Gandrīz kā, nāciet pie mums, mums lētāk. Vai mēs jums tur vairāk iedosim kaut ko? Visi kaut ko piedāvā. Ziniet, Dievs arī mums ir piedāvājis. Mums ir ģeniāla paka iedot, ticības paka. Un tajā ir dažādi raidījumi, tajā dažādi materiāli. Un ziniet, tas viss ir no Dieva. Viņš ir salicis kaut ko labu. Es runāju šajā brīdī par ticību, kā dzīvu ticību, ar visām izpausmēm pilnā mērā, ko Dievs ir paredzējis. Pie ikvienu no ticīgajiem. Man šeit tas ir brīnišķīgi, ka mēs varam ticēt. Mēs varam šeit ticībā dzīvot līdz galam, izējot cauri visam, visam, kas vien mums nāk pretī. Uh, Un tur nav, tur nav tikai bēdas, tur, nu, tur nav tikai bēdas, tur nav tikai grūtumi, tur ir prieks, tur ir pateicība, tur ir atbildēts lūkšanas, tur ir sakārtotas dzīves un, un izglābts dvēseles. Man liekas, tas ir brīnišķīgi. Tas ir brīnišķīgi, ko Dievs piedāvā. Un tas ir tas, ko viņš dod par brīvu. Tas ir par brīvu mums. Viņš ir dzīves un arī mums būs dzīvot. Amen. Mums taču ir tāda paļāvība. Viņš mūžība ir līdz mūsu sirdīs. Tātad visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā. Vēstuli Timotejam. Tad, nu lūk, visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai ticībā. Es vēlos, ka mēs arī ņemam šos rakstus un mēs aplūkosim šīs dienas um, svarīgāko, es ticu, tādu centrālo rakstvietu – um, par ko mēs padomāsim arī kopā. Un tā ir no Jeremijas vēstule, uh, Jeremijas grāmata 36. nodaļa, 1 līdz 24 un 27. 28. Mēs varētu, es lasīšu, jūs sekojat līdzi, ja, kam ir Dieva vārds, Bībeli ņemat un uh, šķirat vaļā, kam nav, skatāmies ekrānā un lasam līdzi. Mums tur, tur stāv rakstīts šādi. Jūdas ķēniņa, Jojakīme, Josijas dēla, 4. valdīšanas gadā pār Jer, eh, Jeremiju nāca tā kunga vārds. Ņem rakstu rituli un raksti tanī visus tos vārdus, ko es ar tevi esmu runājis par Izrēlu, par jūdu un par visām tautām no Josijas laika līdz šai dienai. Varbūt jūdas nams, kad tas dzirdējis kādu, es tiem esmu nodomājis sūtīt nelaim, varbūt viņa ik viens atgriež no savu ļaunā ceļa un es tiem varu piedot viņu noziegumus un grēkus. Tad Jeremija aicināja Baruhu, Nerijas dēlu. Baruhs tad arī rakstīja rakstu tīstoklī visus vārdus no Jeremija mutes, ko tas kungs tam bija teicis. Tad Jeremija deva Baruham šādu rīkojumu. Es esmu apcietināts un nevaru iet tā kunga namā, bet tei tu un lasi no rakstu tīstokļa visus tā kunga vārdus, ko tu uzrakstīji no manas mutes. Tautai tā kunga namā kādā svētku dienā eh, skaļi priekšā. Lasi arī jūdas ļaudīm, kas sanākuši no visām pilsētām. Varbūt viņu lūkšana nonāk tā kunga priekšā, un tie atgriez, atgriežas ik viens no saviem ļaunajiem ceļiem, jo liela ir tā kunga dusmība un bardzība, ar ko viņš piedraudējis šai tautai. Un Baruks nerīs dēls darīja tā, kā pravietis Jeremī viņam bija pavēlējis. Viņš lasīja tautai no rakstu tīstokļu priekšā tā kunga vārdus tā kunga namā. Jūdas ķēniņa Jojakīma, Josijas dēla, 5. valdīšanas gada 9. mēnesī izsludināja Gaventā kungu priekšā visiem Jeruzālēmas iedzīvotājiem un visai tautai, kas bija sanākus no Jūdas pilsētas Jeruzālēmē. Tad Baruks lasīja no rakstu tīkstokļa Jeremijas vārdus tā kunga namā Gemarjas, eh, valsts rakstveža Šafana dēla, eh, tāpā augšējā pagalmā pie tā kunga nama jaun, jaunajiem vārtiem. Visai tautai skaļi priekšā. Kad Mihaja Gemar Gemarijas dēls, un eh, Šafana dēla dēls bija dzirdējis visu tā kungu vārdus no rakstu īstokļu nolasām, tad viņš devās lejup ķēniņu namā, kur valsts rakstveža darba istabā bija sapulcenā, sapulcināti augstākie ierēģi. Valsts rakstvedis Elišāma, Delaja, Šemais, Šemajas dēls, Elnātāns, Akbora dēls, Gemarja, Šafana dēls, Cedekija, Hananijas dēls un visi augstākie valsts eh, darbinieki. Kad Mihaja viņiem atstāstīja visu, ko Baruks tautai lasīja no rakstu īstokļu priekšā, tad visi lielkungi sūtīja Jehudi Netanjas dēlu, uh, bet Netanja bija Šelemjas un tas Kušijas dēls. Pie Baruha un lika tam teikt, ņem to rakstu tīstokli, no kuru tu esi lasījis tautai un nāc šurp. Tad Baruks Nerijas dēls paņēma tīstokli un gāja pie tiem. Tie sacīja viņam sēdies un las to mums, tad Baruks to viņiem lasīja. Kad tie dzirdēja visos vārdus, tie skatījās izbijušies un sacīja Baruham, visi šie vārdi mums jādara zinām ķēniņam. Tad tie jautāja Baruham, atstāsti mums sīkāk, kā tu uzrakstīji visos vārdus, ko viņš tev runāja. Baruks tiem atbildēja, tieši no viņa mutes nāca šie vārdi, un es tos ierakstīju ar tīnti grāmatā. Tad lielkungs sacīja Baruham, ej un paslēpies tu un Jeremija. Neviens, lai nezin, kur jūs esat. Tad tie gāja pie ķēniņa pils pagalmā, bet rakstu tīstokli tie atstāja pie rakstvežu Elišām un atstāja ķē, atstāstīja ķēniņam visu notikušo. Ķēniņš sūtīja Jehudu pēc tīstokļu, un viņš to atnes no rakstveža Elišāma kancelēs. Un Jehudis lasīja priekšā grāmatu ķēniņam un visiem lielkumiem, kas bija pie ķēniņa. Ķēniņš sēdēja ziemas dzīvoklī, jo bija devītais mēnesis, un viņš prie, viņa priekšā ogļu tvertnē kūrējās uguns. Kad Jehudis bija izlasījis trīs vai četras slējas no rakstu tīstokļa, ķēniņš atgrieza tās ar nazi nost un iemeta ugunī, kas viņa priekšā kurējās, kamēr viss rakstu tīstoklis sadega ugunī. Bet ne ķēniņš, ne viņa kalpotāji neizbijās un nesaplēs sevs drēbes, kad tie dzirdēja visus šos vārdus nāk Dieva vārds. Dieva vārds izskan, un viņš sūta to Jeremijam, un Jeremija savukārt liek šim Baruham pierakstīt vārds no Dieva. Un šis vārds iznāk, un viņš ir domāts kā vieniem, tā otriem. Mēs lasām sākumā, viņš iziet pagalmā, viņš tur sludina un cilvēki dzird, un viņš saka, nāc, saki to tālāk. Un tad viņi iet pie ķēniņa, tad viņi iet pie nākamiem, viņi šī vēsts, ko Dievs bija paredzējis, viņi ir priekš visiem. Un arī šīs dienas šī galvenā doma ir uh, Dievs runā. Dievs uz ikvienu runā. Bet vai mēs esam gatavi to klausīties un paklausīt? Ja? Šīs dienas galvenā doma būs par to, jo arī šeit mēs dzirdam, Dievs ir sacījis. Taču, kad vēsts nonāk līdz ķēniņam, viņš noklausās trīs rindiņas un nogriež Viņš nogriež šo rakstu tīstoklu, šo grāmatu un iemet ugunī. Un viņš par to aizmest. Viņš saka, man to nevajag. Kamdēļ jūs gribat sludināt man ļaunu? Tur tālāk teikts. Vai ar mums arī nevar kādreiz tā būt? Mēs atnākam, lai klausītos Dievu vārdu un pēc pirmajiem trīs pantiņiem mēs nogriežam to. Un tālāk Dievu vārds vairs mums ne, neatnāk līdz mums. Viņš neatnāk, viņš nepiepild to, kāpēc viņš bija sūtīts. Taču šis 27. Eh, un 8. pants turpat, kad ķēniņš bija sadedzinājis grāmatu un visus tos vārdus, ko Baruks bija uzrakstījis no Jeremijas mutes, tad pār Jeremiju nāca tā kunga vārds. Ņem vēlreiz citu tīstokli un raksta tanī visus tos vārdus, kas bija iepriekšējā tīstoklī, ko jūdas ķēniņš sadedzināja. Tātad Dievs uh, vienalga vēlas piepildīt savu, savu vārdu. Viņš vēlas to, ko viņš sūtīs, ko viņš grib pateikt, viņš grib, lai mēs saņemam. Taču mums ir iespēja, mums ir iespēja to neklausīties, mums ir iespēja to nogriezt un uh, aizmest projām. Mums ir iespēja sākt klausīties Dievu vārdu un iespējams līdz tādam brīdim, kamēr mums patīk vēl, kamēr mums ir labi. Un tad mēs nogriežam to nost. Tāda ir iespēja, tā var būt. Un citreiz mēs nepieņemam to, kas runā. Citreiz mēs nepieņemam to, kurš runā Dievu vārdus. Un, jo mēs bieži gribam teikt, kamēr Dievs pats uz mani nerunās, es neko nedarīšu, es nekur neiešu. Tas iespējams nav pareizi, tad, nu, ko, ko tas cilvēks stāst. Taču arī šeit mēs redzam, ka Dievs lieto cilvēks. Viņš joprojām lieto cilvēks. Arī šodien, kad mēs dzirdam, kad kāds mums stāsta Dievu vārdus, nevis varbūt kādas interpretācijas, nevis kādas kaut ko ap un gara, bet kad tā kunga vārds izskan mūsu dzīvē arī caur cilvēkiem, tad mums tas jāņem nopietni. Mums ne, mēs nedrīkstam to nogriezt nost un izmest ārā. Mēs to nedrīkstam sadedzināt. Ja? Es, es domāju, ka ikvienam no mums ir gadījies, mēs aizējam uz dievkalpojumu vai uz kādu sapulc, un uh, mēs dzirdam, sludinātājs pasaka tēmu, un ir skaidrs, ah, tas ir priekš citiem, vai, ah, nekas jauns, <laughs> ārku, jā, uvim noteikti noderēs. Mm. Jurim arī droši vien, nu viņiem tādas situācijas, man jau nē, nu, bet viņiem noteikti palīdzēs. Tad, kad mēs sākam šādu graizīt Dievu vārdu, mēs sev apzogam. Mēs patiesībā ne tikai nogriežam Dievu vārdu un vairs neklausamies, mēs sevi ap, ap, apzogam un nogriežam. To, ko Dievs ir paredzējis uz mums runāt. Un ikviena, un ikviena tāda reize ir būtiski, jo Dieva vārds ir patiesība. Un tas ir ikvienam no mums. Uh, Un nu, ja kāds domā, tas vairs nav priekš manis, tad mēs esam bīstamās stāvoklī. Ja, tātad uh, Dieva vārds ir uh, paties un mums tas ir jāņem uh, pilnā mērā. Mums ir iespēja apgriezt Dievu vārdu arī dievkalpojumos. Ja? Tāpat mēs atnākam šeit, klausamies, kāds jau viņu apgriež jau sākumā, ar ironiju sakot. <laughs> Jo viņš vienkārši atnāk tikai uz pusi. Uh, Eh, es nerunāju uz vienu konkrētu, bet tā ir iespējams. Un kāds to apzog un sevi apzog un apgriež sev Dievu vārdu pašās beigās, kad sākās sadraudzība. Jo tad ir iespēja saņemt aizlūkšanas, tad ir iespēja varbūt kādam par jums runāt, uz jums runāt Dievu vārdus. Tātad es aicinu, ka mēs Dievu vārdu pilnu ņemam. Vienalga, kur mēs klausīsimies Dieva vārdu. Kā es, es vēlreiz, vēlreiz uzsveru, nevis kaut kādas cilvēku interpretācijas, jo mēs varam saēsties dažādas, dažādas drazas piln, pilna pasaule jau ir ar, ar visu kaut ko, kas uh, samaitā ticību un kas nu, aizved no, no patiesā ticības ceļa. Ne par to es runāju, bet par to Dieva vārdu, kas ir patiesība, kas ir šīs Dieva vārds, ko mēs lasām, kas ir Bībele. Jo to mēs neizmainīsim un neviens to neizmainīs. Tāpēc turēsimies pie tā un neapzaksim sev. Neapzaksim sev ne sākumā, ne pa vidu, ne beigās. Jo stāv rakstīts vēl Mateja evaņģēlijā, pie tiem piepildās praviešu esies vārdi, kur runās bija par ausīm. Ja? Viņiem ir ausis, bet viņi nedzird. Ja? Viņiem ir ausis, bet viņi nedzird. Viņa sirds ir apcietināts, ka viņi nesaprot. Un neatgriežās, lai es tos varētu dziedināt. Ja? Tad, tad neapcietināsim savu sirds, būsim ar atvērtām ausīm, lai Dievs var runāt un, un var notikt izmaiņas. Apustuļu darbs, vēlas, ka mēs kopā atšķirām, apustuļu darbi, 20. nodaļa, 7 līdz 10. Tajā nedēļas dienā Kad mēs bijām sanākuši maizlaust, Pāvils gribēdams nākamajā dienā doties ceļā, runāja uz tiem, un viņa runa ieilga līdz pusnaktī. Augšstabā, kur mēs bijām sapulcējušies, bija daudz eļas lukturu. Bet kāds jauneklis vārdā Eutihs sēdēja uz palodzes un bija iegrims dziļā miegā, tāpēc, ka Pāvils tik ilgi runāja un miega pārvarēts, viņš nokrita no trešā stāva un tika pacelts nedzīvs. Pāvils nokāp zemē, nometās pār viņu un to apkāms sacīja, neuztraucieties, viņa dvēseli vēl ir viņā. Pāvils nestāstīja anekdotas. Mēs tur pā, tā, tos pirmajos pantos tajā nodaļā mēs lasām, viņš sludināja evaņģēliju. Viņš vienmēr, visur, kur viņš gāja, viņš sludināja evaņģēliju. Viņš pulcēja ap sev cilvēks un sludināja evaņģēliju. Viņš sludināja labo vēstu par Jēzus Kristus augšām celšanos un dzīvību, par mūžīgo dzīvību, par Dievu valstību. Un šeit kāds jauneklis attiecinam uz sevi. Šeit kāds jauneklis klausās un viņš aizmieg. Viņš aizmieg. Viņš klausās Dievu vārdu un aizmieg. Kurš no jums pamana, kad aizmieg? kurš no jūs pamanā, kad aizmieg? Es esmu citreiz pamanījis, man tā šķiet. Jo, jo tad, kad eh, es vairs, ne, es vairs nekustos, es guļu, bet es jūtu jau, kad es vairs tā kā nekustinu, neru, nevaru neko, tā, tā, tā krītu, krītu miegā iekšā. Nu, mēdz būt tā. Varbūt mm, tas ir reti, bet mēdz. Bet pa lielam mēs nemanam, kad mēs aizmiegam. Un tas ir bīstam. Viņš klausījās Dievu vārdu. Dievu vārds skanēja, labi, viņš skanēja ilgi. Bet ja tas cilvēks, ja mēs ik viens ņemam to nopietni, ja mēs viņu ēdam un sakam, tas ir man un es to gribu, es neaizmigšu. Nu, neviens neaizmigs, ja tas viņam ir svarīgi. Viņam tas interesēs. Viņš lūzīs nost, varbūt viņš cīnīsies ar miegu. Varbūt, kaut arī es ticu, ka tur tā interese ir tik liela, ka tev vairs nenāk miegs. Bet ir iespēja, klausoties Dievu vārdu, aizmigt, nokrist un nosisties. Tik vien vienkārši. Mums jābūt uzmanīgiem, klausoties Dieva vārdu. Šeit no priekš, es agrāk domāju, ka tie, kas stāv priekšā, viņi droši vien kaut ko pietēlā. Bet es esmu pārliecinājies, ka var zālē kāds aizmigt, kamēr tu runā. <laughs> es nezinu, vai tas runā sliktu vai labi, bet uh, eh, mēs būtu, ka cilvēks nu, varbūt ne tā galīgi jau šņāts, bet tā kā acis krīt ciet. Un es ticu, ka tā, tas ir tas brīdis, kad sludinātāji parasti izdara tā, hei, kaut ko, nu tā, pievērš uzmanību. Un tad vienkārši viss pamostās, jā, viss, es esmu šeit vēl. <laughs> Viņi nāk apakaļ, bet ir iespēja, klausoties Dievu vārdu, aizmigt, nokrist un nosisties. Bet Dievs nevēlēs, ka tā notiek. Piekrītat? Tātad, vēl kāds stāsts. Trešā rakstiet, ko aplūkosim. Lūks evaņģēlijas 16. nodaļa no 19. līdz 31. pantam. Stāsts par Lāceru un bagātnieku, jā? 16. nodaļa, tā okay, no 19. līdz 31. pantam, jūs, vēl, jūs varat ar acīm tagad pārlaist tur pāri, bet pa lielam stāsts ir sekojošs. Es, mē, es ar saviem vārdiem viņu pastāstu, bet ja jūs vēlties, jūs varat, kamēr es runāju, arī izskriet cauri ar acīm. Bet runa ir par šo lāceru, kurš bija nabaks, viņš sēdēja pie kāda bagātnieka durvīm, Un tā viņš arī dzīvoja. Viņš dzīvoja no tām druskām, kas atbīra no bagātnieka galda. Un bagātnieki, viņi tā arī brāļi, pieci, cik viņi tur seši kopā, cik brāļi viņi tur dzīvoja savā greznībā. Un viņam atbīra, kas viņam atbīra. Un kad Lācars nomir, viņš eh, nonāca Abrahām klēpī. Un kad bagātnieks nomir, viņš tika apglabāts. Un tur ir stāsts par, par to, ka šis bagātnieks sauc, lai Lācars palīdz, lai viņš nāk un palīdz. Un Abrahams atbild, viņš to nevar, jūs esat dažādās vietās un tā tālāk, jūs to izlasīsiet tajā rakstvietā. Eh, un tālāk viņš saka, bet lai viņš sūta pie maniem brāļiem, eh, jā, bet tas teica, tad es tevi lūdzu, Tēvs sūti to uz mana tēva namu, lai viņš lāca ar ceļa augšā no mirušiem un sūta pie viņa brāļiem, lai arī tie atgriežas. Un ko Abrahams saka? Brīnumi viņus neglābs. Brīnumi neizmainīs viņu dzīves. Bet ko viņš saka? Lai tie klausa praviešus un bauslību. Lai tie klausa bauslību un praviešus. Lai tie klausa Dievu vārdam, kas ir nemainīgs. Patiesībā ļoti atkal un atkal pārliecinos, ka tiešām Dievs svētais gars – darbojās. Tepat draudzē visu laiku. Mēs nu pat bijām lūkšanās pirms, pirms dievkalpojuma. Un eh, man, šitā, man šķiet jau atkal viss dievkalpojums jau bija izstāstīts. Tas, ko mēs lūdzām, tas, ko katrs pieminējām kādas lietas, Dieva vārds jau izskanēja. Un par to, ka, ka ne mūs brīnum izglābs, bet tas, tā kunga vārds izmaina dzīves. Tā kunga vārds Dieva patiesība ir tā, kur izmaina dzīves, kur, kurām, kur glābi patiesībā. Tā kunga dzīvais vārds glābi. Ja, tā tad tā kunga vārds, nevis brīnumi. Un tā kā mēs esam domājuši, mēs gribam piedzīvot Dievs tavs brīnums. Jā, tā, tā kunga brīnuma darba viņa arī būs. Bet tā kunga vārds ir tas, kas izmaina dzīves. Un es ticu, ka tas ir tas mērķis, kāpēc Dieva vārds tiek sūtīts. Es ticu, tas ir tas mērķis. Un ceturtā pēdējā no šādām rakstvietām, no šādām, ir Lūkas evaņģēlijas, desmitā nodaļa, 39 līdz 42. Un tur stāsts par Jēzu un Martu un Mariju. Ja, viņas namā, viņa namā. Un viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdusies pie tā kunga kājām, klausījās viņu vārdos. Bet Marta, aizņemta ar daudzām rūpēm par to, kā viņu apkalpot, pienāca un sacīja. Kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa mani atstājusi, lai es viena kalpotu? Saki jau viņai, lai viņa man palīdz. Bet tas kungs viņai atbildēja sacīdams, Marta, Marta, trūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tikai vienas lietas vajag. Marija sev izraudzījusies labo daļu, tā viņai netaps atņemt. Un arī, lai šodien apstamies to rakstiet no tā rakurs, ko tad viņi darīja? Ko izvēlējās Marija? Viņi izvēlējās sēdēt pie tā kunga kājām un klausīties, ko Jēzus runā. Viņi izvēlējās klausīties. Un šeit mēs varam secināt, ka ir labi kalpot ir labi darīt tās lietas, bet ja mēs pazaudējam šo laiku, kad mēs nākam Dievu klātbūtnē, klausamies, ko Jēzus runā, tad gan arī labāk nekalpot. Jo mēs nedzirdēsim, varbūt pat, ko viņš saka, varbūt viņš jau sen teica Martai, apsēdies, atslāpsti Marta, nomierinies. Tev jādzird, ko es tev saku, tev ir jādzird, uz ko es tev aicinu. Un šodien arī tā runa par to mēs klausamies, kad Dievs runā. Viss šīs rakstvietas es vēlos, ka mēs atceramies no tā rakurs Dievs runā. Bet vai mēs to ņemam nopietni, vai mēs tajā ieklausāmies, vai mēs tajā paliekam un dzīvojam. Ja? Un arī šeit, Marta, apsēdies. Jo svarīgāk tiešām ir būt pie Jēzus kājām un klausīties, ko viņš saka, nekā kalpošanas, un tā, tāpat laikā mēs nedzirdam. Mēs nedzirdam, ko Dievs runā. Tālūk, Dieva vārds tiek vienmēr sūtīts ar mēķi. Tas nekad nav tāpat vien. Un, un es ticu, tas mērķis ir izmainīts dzīves. Tad, kad Dieva vārds izskan, mērķis ir izmainīt mūsu dzīves. Ja Dievs runā uz mums, svarīgākais ir, ka mūsu dzīves tiek mainīts. Un lai tas notiktu, mums ir jādzird, mums tas ir jāatzīst, jāpieņem savās dzīvēs, un tas jālieto, tas jāpraktizē. Tajā ir jāsāk dzīvot. Tajā jāsāk dzīvot. Izmainīts dzīves, es ticu, ir tas, kāpēc Dieva vārds tiek pāršām sūtīts. Jēkab 1, 21, 25. Tāpēc nolikdam visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā, saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūs dvēseles – Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji paši sev maldinādam, jo ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo sevi aplūko spoglī, jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Tātad saņemiet iedēstīto vārdu, kas ir izglābt jūs dvēseles. Un turpinājumā ir, ka Dieva vārds ir kā spoguls. Dieva vārds ir kā spoguls, kur priekšā mēs pieejam un aplūkojam sev. Un interesanti, kā var būt, kā, kā šeit mūs brīdina. Mēs pieejam pie spoguļa, mēs redzam sevi, un mēs redzam, esam ievainot rokā, vai kaut kas, mēs, piemēram, stāvam bez kurpēm ziemā, un mēs to neņemam vērā. Mēs apgriežamies un aizējam, kāda mēs bijām. Un Dieva vārds, tas, ir, tas nav tikai par, par likumu ievērošanu. Tas ir par mūsu dzīvēm, lai mēs tās redzētu Dieva vārds pogulī. Lai mēs redzētu tās lietas, kas vēl nav kārtībā. Es ticu, ka svētais gars, kad mēs lasām Dievu vārdu, viņš mūs uzrāda. Viņš uz uzrāda, tas, tas ir, šī ir tā joma, kurā ir vajadzīgs izmaiņas. Šī ir tā lieta, kas tev ir jāpieņem vai tev jāatmet. Un ja mēs ignorējam to, tad tas ir bīstam. Mēs esam kā, kā vīrs, kas apskatās uh, un aiziet un aizmirst, kāds viņš bija. Bet Dieva vārds norāda uz mums. Dieva vārds mūs pamāca. Jau kā sākumā lasījām, ja viņš ir... Uh, visi šie raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai, taisnībā. Ja mēs priekš sevis arī to tā paņemam, protams, Dieva vārds arī iedrošina. Viņš liecina, viņš ceļ, viņš atklāja, viņš dara daudz lietas, bet ja mēs arī Dievu vārdu paņemam kā spoguli priekš sevis, apzinoties, ka mēs esam nepilnīgi un mums vajadzīgi izmaiņas, uh, tad mēs arī tur to saskatīsim. Dieva vārds, nevis viens ar otru salīdzinoties, bet Dieva vārdā skatoties, mēs sapratīsim, kas ir tās lietas, kas mums ir jāmaina. Un tas ir svētā gara darbs atkal pie mums. Un apstuļu darbos ir kāda rakstvieta, kur Pēters, Pēters atbildēdams tiem vīriem, kuri atzinuši ir, ka Jēzus Kristus bija Dieva dēls, viņi saka, ko lai mēs daram? Ko lai mēs tagad daram? Un Pēters viņiem saka, tu nožēlojot grēkus, atgriezieties pie Dieva, liecieties, kristīties. kristīties Un uh, apstuļu darbu otrajā nodaļā 41. pāns ir, kas viņa vārdus uzņēma, tos kristīja. Apstuļu darbu otrā nodaļa 41. Kas viņu vārdus uzņēma, tos kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu. Un tie pastāvēja apstuļu mācībā, sadraudzībā, tajos notiek izmaiņas. Kas ieklausās Dievu vārdos un ņemtos nopietni, tajos notiek izmaiņas, jo savādāk nevar būt. Ja mēs atzīstam, tad notiek izmaiņas. Ja mēs pieņemam, tad tas savādāk nevar būt nemaz. Svētais gars neļaus mums palikt mierā. Viņš ir tas, kas visu laiku mūs tirda un rāda un, un ved. Un tad, kad mums liekas, kad, ka mums ir nērti vai ka mums ir kauns par kādām lietām vai mēs esam kaut ko darījuši un ir nepareizi, tad citi saka, kad es sev notiesāju vai es sev nu, apsūdzu, es ticu, ka mums kā ticīgiem cilvēkiem tas ir svētais gars, kas mums to atgādina. Ka tas ir atkal svētais gars, kas mums norāda uz to. Uh, Ja? Jo sātans jau nenorāda uz nepareizām. Viņš labprāt, ja tu dzīvo savā grēkā, ļoti labi. Viņš jau vairāk uzkrauj. Bet tad, kad mēs sākam izvērtēt savus darbus, savu dzīvi, savu ikdienu, es ticu, ka svētais gars ir tas, kas mums norāda. Tas, kas mūs pamudina, tas, kas mums atgādina. Tas ir viņa darbs mums ikvienu. Tātad, kas, viņas, kas viņa vārdus uzņēma, tajos notika pārmaiņas. Es ticu, ka tas ir tas svarīgākais, kad Dievu vārds nāk, ko viņš vēlas paveikt. Jona, kad viņš beidzot padevās Dievu, Dievu aicinājumam, tik ārā no lielās zivs. Viņš aizgāja un sludināja, un, nini, un nini, ninive, un ninivieši nesaņēma to sodu, jo viņi ieklausījās Dievu vārdos. Ja mēs ignorējam Dievu vārdus, tas var palikt uh, bīstam ikvienam no mums. Tas vienkārši tā ir. Un tas nav pat draudz, tas nav nekas, tas ir Dieva vārds, kas to saka, ka mums ir jāņem nopietni Dieva vārds. Kad viņš runā, ņemsim nopietni, lai notikt izmaiņas. Un Dievs vēlas to labāko mums ikvienam. Ja? Dieva vārds nedraudzējas ar vieglprātību. Mēs nevaram tā vieglprātīgi nākt Dievu priekšā un, un neņemt to vērā. Vienkārši ignorēt. Salmans teica arī, lai mēs Dievu vārdu pakaram sev kaklā un nesājam to ikdienā. Es tagad ar saviem vārdiem to saku, bet tā doma vienalga ir tā pati. Lai tā ir mūsu ikdiena, kad mēs staigājam ar tā kungu vārdu lai mēs ikdienā ieklausāmies, kas viņam ir sakāms, priekš manis un ne priekš kaimiņu. Priekš kaimiņu arī, bet priekš manis. Un tas ir svarīgi. Un tā ir ikdiena. Jāņa 15.5, Jāņa Evaņģelijas 15.5, pēdējā rakstiet, ko mēs kopā atveram. Es esmu vīnakoks, jūs tie zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu. Jo bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Jēzus ir vienkoks. Mēs esam tie zarumi. Bez viņa mēs nenieka nespējam darīt. Un ja mēs nenieka bez viņa nespējam darīt, un ja mēs nenākam pie viņa, tad mēs arī nenieka nespēsim. Nekas nesanāks. Mums, mēs bez viņa nenieka nespējam. Tātad bez Jēzus, bez dzīvā Dieva vārdu mēs nenieka nespējam. Tad, tad nāksim pie viņa, klausīsimies, kas viņam ir sakāms, dzīvosim ar tā kungu vārdu ikdienā, uh, ņemdam to priekš sevis, priekš sevis. Un kāpēc? Lai notikt izmaiņas. Lai mēs ietu mazumā, lai Kristus iet vairumā. Tātad, lai kur arī mēs klausītos Dievu vārdu, ņemsim to kā Dievu vārdu. Un ņemsim to pilnu. Neatmetīsim to, kas mums liekas nevajadzīgs vai nederīgs vai tikai kaimiņam. No paša sākuma līdz pašām beigām ņemsim to kā priekš sevis. Pārbaudīsim to savās dzīvēs, pielietosim to. Jo es ticu, ka Dieva vārds ir tāpēc nācis, lai paveikt savu darbu pie mums ikvienu. Tas ir tāds Es ticu, kopā mums labs atgādinājums. Tas varbūt nav nekas jauns, bet ja tu saki, ah, tas nav nekas jauns, tad, tad tas ir priekš tevis un manis. Jo tas ir kaut kas jauns vienmēr, jo ja mēs to neņemam vērā, tad tas atkal un atkal ir aktuāli un svarīgi. Ja? Par ko bija šodienas tēma? Vai es dzirdējāt? Par bībeli? Māris vienmēr trāp, viņš pasaka par bībeli. <laughs> ja? <laughs> Tā laikam ir. Labi, ar to mēs arī šo runu beigsim, bet es gribu, ka izskan aicinājums. Ja kāds mēs joprojām izvēlamies dzīvot bez Dievu, tad šī ir tā diena, kad mēs to varam izmainīt. Mēs varam nākt Dievu priekšā. Mēs varam nākt, lūgt, lai Dievs piedod mums mūsu grēks un dāvā mums mūžīgo dzīvību. Lai viņš piedod mums visu to un, un pārceļ mūs savā valstībā. Lai mēs tiešām ieejam tajā mūžībā, tajā, ko viņš ir paredzējis. Ja kāds no mums šodien izvēlās joprojām apzināti dzīvot grēkā, tad arī šī ir tā diena un šis ir tas brīdis, kad mēs varam lūgt par to un tas var mainīties. Tāpēc ņemsim nopietni Dievu vārdu, ņemsim nopietni arī šos aicinājumus. Bez, bez tā pamata mēs dzīvojot apzināti, kādā, kādā grēkā mēs neļausim Dievam darīt to savu darbu. Mēs apslāpēsim garu. Dievu gars, nu, kā viņš darbosies kopā ar apzinātu grēku? Tas nav iespējams, ja? Tāpēc Es aicinu, ka mēs šajā brīdī varam izmeklēt mūsu sirds. Un, un ja jums ir kāda, kāda lieta, ko jūs vēlaties uh, nolikt atkal Dievu priekšā, vai jūs atzīstat, Dievs, es joprojām tur stāvu un esmu tajā lietā, tad lūksim par to kopā. Ja jūs vēlaties, ka par jums aizlūdz, es neaicināšu šeit priekšā šobrīd, bet varbūt tad, kad nu, of oficiāli šī daļa būs beigusies, nāciet klāt, lūksim kopā. Izsūdzēsim cits istam savus grēkus, aizlūksim viens par otru, lai mēs tiktu ziedināti. Tas ir Dieva vārds un tā ir patiesība. Tas strādā. Tas vienmēr ir strādājis un tas, un tas strādā. Tāpēc um, pieņemiet izaicinājumu pārdomāt. Ik viens, kā mēs vērtējam Dievu vārdu, kā mēs to klausamies, vai mēs to paņemam pilnu, vai mēs to gribam nogriezt un sadedzināt kādu daļu no tās. Jā, labi, lūksim kopā Dievu. Jā, ar to arī noslēgsim. Debes Tēvs, paldies Tev, Dievs, arī par šo dienu, kungs, eh, kad arī Tavs vārds, kungs, ir izskanējis. Dievs, paldies Tev, kungs, ka mēs varam lasīt to, kungs, un tur stāv rakstīts, un Dievs, mēs to dzirdam, un, kungs, mēs lūdzam, ka mūsu ausis ir dzirdīgs Dievs pret Tev. Mēs, kungs, lūdzam, Dievs, lai tiešām mēs nenākam viegliprātīgi Tavs Tavā priekšā, kungs, eh, domājot kaut kur apkārt un garu, un, kungs, priekš kāda cita debes Tēvs, bet Tu, kungs, vēlies uz mums ikvienu runāt. Dievs, un pat ja mums liekas, ka es jau to zinu, vai es jau tajā esmu, kungs, tad vienalga Tēvs Tu mūs brīdini, kungs, nepalikt, kungs, uz vietas. Dievs, bet ņemt nopietni tā vārdu. Dievs, tu brīdini. Kungs, tu arī caur savu brā, vārdu brīdini, Dievs, eh, kungs, par mūsu dzīvēm, par, par situācijām, par, par apstākļiem, tās kungs, un tu vēlēs, kungs, mainīt. Tu vēlēs mainīt mūsu dzīves, kungs. Tu vēlēs, lai mēs tiešām kļūstam līdzīgāk tev. Kungs, nevis tādi pat, kungs, tādi paši, tikai tādi paši, kungs, bet līdzīgāk un līdzīgāk, vairāk, kungs, dzīvošajiem miesā, kungs, līdzīgāk tev. Debes tēvs, un tavs vārds ir tas, kas mūs izmaina. Tavs vārds ir tas, kas mums saka, kad mēs tajā tiekam glābt, kungs. Mēs tajā lasot, mēs atzīstam, pieņemam, kungs, un tiekam glābt. Dievs, paldies Tev par Tavu svēto garu. Paldies, ka tas mums neļauj palikt mierā, ka tas vienmēr mūsos iekšā kaut ko izraisa, mudina, rosina, kungs, un mēs nekad ātrāk vai vēlāk mēs, kungs, mēs mainīsimies, kungs, kad mēs padosimies, kungs, šai miesai Dievs, un, un neļausim viņai vairs valdīt, tās tad mēs mainīsimies un kļūsim līdzīgāk vairāk un Tev, vairāk un vairāk Tev. Dievs, svētais gars, mēs lūdzam, lai tas nekad nebeidzās šis process, lai mēs vienmēr, kungs, tiecamies pēc Tevs. Dievs, ka mēs, ne mēs nogriežam lai, Tavu vārdu, lai mēs arī neaizmiegam, kungs, lai mēs, Dievs, arī neskrienam kaut kādās kalpošanās vai pa pasauli riņķī, Dievs, nezin, nedzirdēdām, kungs, ko Tu saki, bet ka mēs protam apstāties, kungs, un, un dzirdēt, kas Tev ir sakāms. Tās, ka mēs arī nesagaidām, milz brīnums, Dievs, tikai no tā gribot dzīvot, Dievs, bet ne Tavs vārds ir tas, kungs, kas atklāja Tev. Dievs, tavs dzīvais vārds, kungs, tas, kas mums norāda. Kungs, paldies tev. Paldies par tavu vārdu, kungs. Paldies, ka tas vienmēr, kungs, ir uzrunājis un uzrunā. Dievs, paldies, ka tas ir nemainīgs. Paldies, Dievs, ka visu, ko tu esi teicis, tu piepildīsi, kungs, un neviena rakstu zīmīt, kungs, neies zudumā. Dabas tavs viss gods un slāv tev, kungs. Paldies Tev, lai Tavs vārds tiek pagodināts. Kungs, lai mēs Tev vienmēr ņemam, kungs, kā Tavu, kungs. Viss gods un slāv Tev, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Amen cik varēs esi tu, Dievs, manā sirdī, mājo tu. Svēros visuma plašumā, un raugos ūdens dziļumos, es radīts par godu Tev arī es. Tavā līdzībā piedaru Tev, slavēju Tevi, tikai Tev viss gods un slāvā. slāva Tev, Tu esi kungu kungs, sākums un gals, tik Tevi Dievs, es slavēšu, godināšu par Tavu Viss gods un slāva Tev, Tu esi kungu kungs, sākums un gals. Tu nevi vien, es slāvēšu, godināšu, arī tas ir viņa darbs, ka viņš mums atbrīvo. Un mums sievien tik vienam ir vajadzīga atbrīvošana. Viena, otra vai kā cita lieta, bet tas kungs ir paredzējis, ka mēs saņemam tā kunga darbu, mēs saņemam brīvību. Es aicinu, ka mēs arī kopā ar šo dziesmas tiešām, ka mums ir par ko pateikties. Dievs, paldies, ka Tu mūs esi aicinājis brīvībai, kungs, jā, ne tādai brīvībai, kas dod vaļu miesai, kungs, bet Dievs brīvībai, ko Tavs gars, kungs, mūs ved, kungs, ko viņš mums atklāja, kungs, Tavs vārds, kas mūs dara dzīves, kungs, Dievs, paldies Tev, paldies, kungs, ka Tu vēlies, kungs, mūs redzēt brīvs, kungs, un nesaistīts, debes Tevs, ka brīvībai tu mūs esi aicinājis. Dievs, paldies Tev, visgods un slāv Tev Tās. Lai tiešām, kungs, tā ir mūsu ikdiena, kungs, ka dzīvojam Tavā vārdā. Lai, kungs, tā ir ikdiena, ka mēs dzīvojam Tavu svētā gara vadībā. Dievs, lai mēs dzīvojam tajos darbos, ko Tu, kungs, esi paredzējis, ko Tu esi sagatavojis, kungs, ikvienam no mums. Dievs, paldies Tev, kungs, visgods un slāv Tev, Jēzus Kristus vārdā. Amen.